Die woord van die Heere het tot Jeremia gekom toe koning Sedekia vir Pasgier sien van Malkia en die priester Sefania sien van Maosea na Jeremia toegestuur het met die versoek. Raadpleeg asseblief die Heere namens ons, want koning Nebukadnezar van Babel val ons aan. Misschien doen die Heere ook vir ons een wonder en laat hy Nebukadnezar van ons af wegtrek. Jeremia het vir hulle gesê, Julle moet vir Sedekia sê, so sê die Heere die God van Israël, ek gaan die wapens laat terugdraai wat daar nou in jylle hande is en waarmee jylle buitenkant die mire teen die koning van Babel en teen die Galdeers veg. Ek gaan die wapens hier binnen in die stad bij mekaar bring en dan gaan ek self teen jylle veg met my groot mag en kracht, een groot toeren, gramskap en woede. Ek gaan al wat in hierdie stad is, tref, mens en dier. Hulle sal aan die pest sterwe, en daarna, sê die Heere, zal ik koning Sirikia van Jeda, zijn ambtenaren en die mensen in die stad wat pees, zwart en hongersnood vrijgespring het, oorlever in die mag van koning Nebukadzar van Babel, in die mag van hulle vijande, in die mag van die wat hulle lewe soek. Die vijand zal die inwoners van Jerusalem afmaai zonder om te verskoon, zonder om jammer te kry, zonder genade. Daarna het die Heere vir Jeremia gesê, Je moet vir jullie volk zeggen. So sê die Heere, ek gee jylle die kiese, wil jylle leven of wil jylle sterven. Wie in hier die stad bly, sal sterf, dier die zwaard of dier hongersnood of dier pees. Wie uitgaan en na die galdeers toe oorloop dier wie jylle beleer word, sal leven, al sal hy net met sy leven daarvan afkom. Ik het besluit om hier die stad zwaard te straf en om niet te spaar nie, sê die Heere. Die stad wordt oorgegee in die mag van die koning van Babel, en hij zal dit afbrand. Voor de koningshuis van Juda moet jy sê, hoor die woord van de Heere, huis van David. So sê die Heere, zorg dat daar elke dag recht geskiet, red die mens wat beroof wordt uit die mag van die uitbuiter. Als jullie dit niet doen nie, sal my toorn onvlam soos vier in brand zonder dat iemand dit kan blis. Dit zal gebeuren oor die zonde wat jullie gedoen het. Ek is jou teenstander, Jerusalem, sê die Heere, jy wat hier kan die dal op die klipplaat le, jy wisse inwoners sê niemand kan hulle aanval nie, niemand kan hulle skuilplekke binnendring nie. Ek gaan hulle straf oor wat hulle gedoen het, sê die Heere, ek gaan in die paleise vier aansteek wat alles rondom zal verbranden.